Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala al-furqan wassalatu wassalamu ala sayyidil anam wassalatu wassalamu ala alihi wa ashabihi wa baraka wasallam. Yang sama-sama kita hormati Pak Camat, Bapak Ketua beserta seluruh pengurus masjid alim ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakat, ustaz-ustaz kita yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak disebut nama, insyaallah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu buta huruf, tidak bisa menulis dan tidak bisa membaca, tapi dia hafal Quran. Jadi itu sesuatu yang unik dan mukjizat Al-Quran bahwa ada orang tidak bisa baca Quran tapi hafal Quran. Begitu juga dengan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i umur 7 tahun bahkan satu riwayat menyebut tak sampai waktu itu belum bisa membaca tapi sudah hafal. Dan ketika Uzbekistan, Tajikistan, Kirgistan, Afghanistan, Kazakhstan itu dijajah oleh Rusia, mereka menjadi provinsi-provinsi Uni Soviet, Uni Soviet, Persatuan Negara-Negara Soviet. Lalu kemudian setelah runtuhnya Gorbachev, naik Boris Yeltsin, pecahlah negara ini menjadi Rusia. Yang sebelumnya Uni Soviet menjadi Rusia. Pada zaman Uni Soviet, ini negara tidak boleh membaca Quran. Karena dianggap agama itu opium kata Karl Marx komunis itulah bahayanya komunis karena kata dia agama ini memperlambat kemajuan orang bodoh dibuat agama orang berkelahi bertumpah darah karena agama maka agama tak boleh tapi uniknya setelah pecah Uni Soviet menjadi negara kecil Rusia maka negara-negara tadi pun merdeka Uzbekistan, Tajikistan, Kyrgyzstan, Kazakhstan, Afghanistan merdeka dan banyak penghafal Quran. Aneh, kenapa bisa banyak hafal Quran padahal tidak bisa tulis Arab, tidak bisa baca Arab dan tidak ada sekolah. Rupanya di rumah itu mereka gali malam-malam tanah kamar itu di skop lalu kamar itu dibuat Belobang ke bawah seperti kuburan Lalu tanahnya dikeluarkan tengah malam lalu ditutup pakai papan dari atas, diberi karpet, lalu dimasukkan guru hafal Quran ke dalam dengan anak-anak kecil gelap, tidak bisa baca, persis seperti Nabi menerima wahyu dari Jibril, hanya mendengar suara saja. Itulah yang disebut dengan metode talqin atau bahasa kitanya dikte. Guru mengucapkan, murid menyebut. A'udzubillahiminasyaitanirrojim. Tidak menengok tulisan. Tulisan. Murid pun mengikut. A'udzubillahi rajim Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Maka dia mengikut. Makanya orang yang mau mati itu diajarkan talqin. Artinya kita sebut dia mengikut. La ilaha illallah. Lalu orang yang ditalkinkan itu mengikut. Metode talkin inilah yang dipakai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika belajar Quran dengan Jibril alaihi salam. Karena Jibril tidak membawa Quran dalam bentuk tulisan, tapi Jibril membaca. Suara Jibril didengar Nabi, suara Nabi didengar Abu Bakar, Umar, Osman, Ali, Tuhan, Zubair, Aisyah, sahabat Nabi, suara sahabat didengar oleh tabi'i, suara tabi'i didengar oleh tabi'i tabi'in, suara tabi'i tabi'in didengar, sampailah ke guru mengaji kita, sampailah ke ustadz almarhum Zulfikar Abdul Malik sampailah ke Ustaz Dr. Maghfirah sampailah ke kita jadi yang kita dengar itu suara makanya kalau ada orang baca Quran tidak berguru dijamin salah karena beda antara tulisan dengan suara kahaya aso karena dia tidak berguru Tapi kalau dia berguru kaf ain sad ain sing, kaf. Orang yang baru belajar dia heran, mana ada huruf dal di situ, mana ada huruf kaf di situ? Karena dalam satu huruf Arab itu ada tiga, sad, sad, alif, dal, kaf, kaf alif, fa, alif, alif, lam, fa, mim, mim, ya, mim. Alif Lam Mim Itu didengar dengan suara Oleh sebab itu maka Ibu-ibu disuruh bersuara Ketika anaknya dalam kandungan Buka surat Al-Insan Juz 2, Juz 29 Ketika dalam solat subuh dibaca Hari Jumat apa kata imam membaca hal ata alal insani hinum min ad-dahri lam yakun shay'an malkura ada masanya manusia itu bukan apa-apa dan dia bukan siapa-siapa inna khalaqanal insan kami ciptakan insan min nutfatin dari sperma amshajin yang bercampur dengan sel ovum sel telur faj'alnahu sami'am basira. Kami jadikan janin itu sami'an, sudah mendengar, basira, sudah melihat sebelum lahir ke dunia. Dan ketika saya sampaikan ayat itu dulu beberapa tahun yang lalu di Masjid Agung An-Nur, datanglah surat dari jamaah secari kertas. Ustaz, yang Ustaz sampaikan tadi bahawa janin bisa mendengar, bisa melihat, memang betul menurut ilmu kami tertanda dokter spesialis kandungan SPOG. Saya tidak perlu hujah dari dokter, tapi dengan kuatnya pernyataan dari dokter spesialis kandungan, memperkuat keyakinan orang yang tak yakin. Bagi bapak ibu yang sudah yakin dengan Al-Quran, itu tak ada maknanya. Seluruh dokter tidak memberikan pernyataan, tak mempengaruhi iman kita kepada Allah Subhanahu Wa Tapi bagi orang yang setengah-setengah, maka itu amat sangat bermanfaat makanya diadakanlah percobaan di rumah sakit di Universitas Ain Shams University Kairo Mesir. Ibu-ibu hamil disuruh mendengarkan ayat Quran. Tidak membaca, hanya mendengar saja. Maka ibu yang mendengar ayat Quran, bayinya yang sebelum gelisah, tenang. Setelah anak lahir, tidak mau menyusu, tidak mau makan, diperdengarkan ayat Quran, dia tenang, dia pun makan menyusu. Begitu berhenti, dia pun gelisah, risau, menangis. Didengarkan lagi, dia pun tenang lagi. Subhanallah, itulah mana ayat huwallazi anzala sakinata. Dialah yang menurunkan ketenangan fi qulubil mu'minin. Dia dalam hati orang beriman. Saya pengalaman pribadi kisah nyata ketika mau pergi ke Batam di atas pesawat ada anak-anak menangis Lalu ibunya membacakan ayat kursi pelan-pelan. Ini kursi tempat duduk saya. Ini jalan dalam pesawat. Dia di seberang. Dibacakannya ayat. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'kuduhu sinatu wa la naum. Lahu ma samawati wa ma ar. Anak itu pun diam. Ketika ibu ini berhenti. Karena di dalam pesawat waktu mau take off lepas landas telinga kita terganggu karena tekanan udara semua anak-anak menangis tapi ketika dibacakan anak ini tenang ibunya berhenti baca dia menangis balik ketika ibu itu baca anak itu tenang saya mau rekam tak jadi karena suaminya nengok saya dia hmm, kawak rekam ngamuk lelaki kawak <laughs> artinya apa bahwa begitulah hebatnya pendengaran. Itulah makanya yang pertama kali ditanya nanti bukan lidah, bukan otak, tapi pendengaran pertama kali. Inna sam'a, pendengaran, wal basar, penglihatan, wal fuad, hati. Kullu ulaika kanan humasula. Semuanya akan disoal, semuanya akan ditanya. Mengapa pendengaran lebih dulu ditanya? Karena pendengaranlah nikmat pertama yang kita terima dan dalam Quran ini pun juga mendengar dulu wa idza quri'al quran kalau ada orang baca Quran fastami'u lahu dengar baik-baik wa ansitu diam la'allakum turhamun dengan mendengar itu kamu akan dapat rahmat tak disebutkan dapat apa apa dapat dapat rahmat. Yang hatinya risau menjadi tenang. Yang hatinya gundah menjadi lapang. Maka disuruh terapi mendengarkan bacaan Al-Quran. Yang banyak meneliti ini orang-orang barat. Diadakanlah penelitian para pakar otak. Rupanya otak manusia itu kata dia dilihat pakai warna biru seperti daging beku yang hampir busuk tapi begitu didengarkan bacaan Al-Qur'an maka berubah dia memerah kenapa dia menerima respon dari Al-Qur'an oleh sebab itu pula di mereka buat lagi percobaan dibuat ruang kedap suara kaca tapi tetap masuk udara Lalu kemudian di tempat ini ditanamlah jagung. Buah yang cepat panen tapi diputarkan MP3 Al-Qur'an. Di tempat ini tak ada suara sama sekali. Ternyata lebih cepat berbuah dan lebih cepat besar dan lebih manis rasanya berpengaruh kepada tanaman percobaan biasanya ke kelinci tapi kita tidak menjadikan kelinci sebagai bahan percobaan itulah mengapa kata Nabi la taj'alu buyutakum qubura jangan jadikan rumah kamu kuburan apa maknanya? Bacakan Al-Quran di dalam. Maka beruntung bertuah ibu bapak yang anaknya sekolah di SDIT, SMPIT, SMAIT, satu tahun hafal satu juz. Kelas satu juz 30, kelas dua juz 29, kelas tiga juz juz 1. Sehingga ketika tamat di SMP, di kepalanya sudah ada 3 juz. Nanti SMA, 3 juz. Nanti kuliah, empat juz. Maka ketika dia selesai S1, dia sudah ada tujuh juz. Walaupun tak semuanya bertahan. Tapi paling tidak adalah sisa-sisa Amayata sa'alun ingat dia paling tidak Sehingga dia tidak lupa sama sekali Inilah pentingnya pendidikan Nah untuk memotivasi masyarakat karena tidak semua masyarakat ini peduli dengan Al-Quran diadakanlah musabakah tilawatil Quran tadi saya begitu sampai merasa oh Masya Allah musabakah belum dibuka saya sudah datang rupanya sudah penutupan tapi jadilah pentas belum dibuka nanti kita bisa foto update status di akhir pertemuan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala itulah pentingnya bagi yang di dalam kendaraannya di dalam visi komputernya, di dalam HP-nya masih ada lagi telinga yang dirusak dengan lagu-lagu, maka buanglah, gantilah dengan MP3 Al-Quran. Kecuali nada dering, nada panggil HP, tak boleh pakai ayat Quran. Itu fatwa dari Syekh Ali Jum'ah, Mufti Mesir. Alasan tak boleh, dua. Yang pertama, terputus. Terputus. Terputus dia karena kita waktu mau menyambut panggilan orang putus. Iya karena but putus. Ah, maka kita lanjutkan orang sedang menunggu. Yang kedua khawatir kalau kita bawa WC itu ke kamar mandi, berbunyi dia dalam WC. Oh, masuk Muammar ZA ke dalam WC. Maria Ulfah ke dalam WC. Syekh Abdurrahman Sudes dalam WC. Oleh itu amat sangat baik. Kalau pergi ke Masjidil Haram, Umrah, didengar suara imam baik-baik. Wah, sedap betul subuh tadi itu Pak Ustaz suara imamnya. Siapa itu Pak Ustaz? Itu tadi namanya Syekh Abdur Aziz Bandar Balilah. Oh, di mana kami bisa cari CD-nya? Itu ha, ada di bawah Zam Zam Tower, ada toko buku sama Quran, acari ha, di situ. Ha, nah, Allah ketemu. Nah, kita bawa balik pulang sehingga umrah tidak hanya sekedar perjalanan, tapi ada yang dibawa pulang. Dan jangan lupa, kita dulu tidak pernah menghafal Al-Fatihah. Kita dulu tak pernah menghafal kul huwallah, kul falak, kul bin nas. Kita tak pernah menghafal kuliah. Ya dan sebagian kita tak pernah menghafal wat duha pakai kertas. Kenapa kita bisa hafal? Karena sering mendengar. Kata orang Melayu, hafal kaji karena diulang, pasal jalan karena dilalui. Saking seringnya kita dengar, maka itulah yang kita hafal. Mengapa anak-anak Indonesia banyak hafal kulhuallah? Karena itu yang selalu dibaca mak bapaknya. Andailah mak ayah kita membaca Ar-Rahman Tentulah kita hafal Ar-Rahman Oleh sebab itu kita perbaiki Dengan memperdengarkan Anak-anak ini tidak bisa seperti memandikan beruk Dicampakkan ke kolam Diikat pakai tali Dia mandi kita tonton Mesti macam memandikan kuda Macam mana memandikan kuda Masuk kita ke sungai dengan kuda itu Dia basah kita pun basah Kadang-kadang kita basah dia tak basah oleh sebab itu apa maknanya? Tak bisa main suruh saja. Pergi ke MDA, pergi ke sekolah, pergi ngaji sama ustaz, pergi ke masjid. Tentu dia bertanya, ayah kenapa tak baca Quran? Ayah sudah dewasa. Ah, ini tak bisa. Mesti ada menunjukkan perbuatan. Makanya kalau masjid sudah membuat pengajian dari maghrib ke insya, tidak ada HP lagi hidup, tidak lagi ada TV hidup, orang tuanya ikut, barulah generasi ini akan selamat. Mau tak mau, suka tak suka, 2015 survei Riau 48% buta huruf Al-Quran. Entah betul entah tidak survei itu, buktikan sendiri. Artinya apa? Kalau berkumpul kita orang sebanyak sejuta dua ratus Penduduk bukan baru ini ratus. Berarti kalau lima puluh 50% ada enam ratus ribu orang yang tak pandai baca Quran. Itulah yang ikut wirid Yasin, suara tak keluar, mulut aja bergerak. Kalau bersama-sama semua bisa membaca, tapi kalau satu-satu entah apa-apa dia baca. Oleh sebab itu maka ini diperbaiki. Masalah ibu-ibu wirid yasin baik, tak salah. Tapi jangan macam wirid yasin di dekat tempat saya. Dari mulai saya berangkat ke Mesir 98 wirid yasin. Sampai 2018 sudah 20 tahun wirid yasin. Tak ada yang berubah. Berubahnya dulu tak pakai seragam, sekarang pakai seragam. Itu saja perubahannya bukan di sana tapi bagaimana kualitas yang selama ini wirid yasin petang jumat baca bersama-sama mulailah mendengar ustaz nanti kamis ni jumat ni kami tak lagi membaca kami mau dengar macam mana ustaz menyebutkan huruf-hurufnya mungkin selama ini huruf kami salah patutlah rahmat tak turun karena salah sebut rubbatalil quran berapa banyak orang baca quran wal quranu yal'anu dilaknat quran karena tak betul makharijul huruf nah Jumat itu khusus mendengar saja ustaz baca A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Oh, rupanya ainnya dalam. Selama ini au. Rupanya au. Au. Selama ini auju. Rupanya tipis adalah Ada ra, ada za, ada ja, ada wa. Ada ra, ada za, ada wa, ada ja. Itu yang tak ada dalam bahasa kita. Tidak ada bahasa Indonesia huruf Allah. Tak ada. Mau ke Wakarta. Tak ada huruf fa. Ada huruf sa, ada huruf sa, ada huruf fa. Oleh sebab itu maka huruf-huruf ini diperhatikan. Maka anak-anak kita dari kecil kan naqshi alal hajari macam memahat di atas batu. Bagaimana kalau pat, bat, batu sudah dipahat apapun yang terjadi tidak akan hilang tulisannya. Ingat dia sampai mati, tapi bukan berarti yang sudah tua tidak layak belajar saya melihat acara orientalis oriental timur orientalis orang barat yang mengkaji tentang timur dari Paris, Perancis masuk Islam umur 60 tahun 60 tahun dia baru masuk Islam belajar Quran apa kata dia saya anjurkan umat Islam yang asli muslim yang bukan mu'allab membaca Quran dengan bahasa Quran itu diturunkan. Karena banyak orang membaca Quran, terjemah translate bahasa Melayu, bahasa Inggris, bahasa Perancis. Tapi dia mulai membaca Quran karena di sana ada menahan nafas, ada terapi ketenangan jiwa. Di sana ada idram ikhfa qalqalah. Di sana ada napas tertahan seperti praktek-praktek mengatur nafas. Ada orang ikut terapi, tahan nafas, tarik panjang, letakkan kaki tangan, letakkan kaki kanan di paha kiri, kaki kiri di paha kanan, pejamkan mata, tarik nafas panjang. Sah. Menghilangkan stres di kota besar. Tak perlu. Cukup kita tahan nafas, baca Quran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة semua organ tubuh bekerja napas bertahan ada huruf so ada huruf a ada huruf o, ada huruf fa maka semuanya bekerja mendatangkan ketenangan turun rahmat Allah subhanahu wa ta'ala oleh sebab itu maka yang sudah memasukkan anaknya ke program MDA ke guru mengaji Alhamdulillah MTQ hanya wasilah saja mengajar anak untuk ikut MTQ tak salah. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun, berlomba-lombalah untuk kebaikan. Fastabiqul khairat, berlomba-lombalah untuk kebaikan. Tapi mengajar anak bukan untuk MTQ, tapi untuk supaya mendengar bacaan Quran. Setelah mendengar tahu dia bunyi huruf Quran, lalu dia membaca Al-Quran, la aqulu alif lam mim ha Alif Lam Mim tidak dihitung satu huruf. Alif satu huruf, Lam satu huruf, Mim satu huruf. Walikulli harfin asru amsalha. Setiap huruf dibalas sepuluh. Oleh sebab itu dalam Quran dikatakan, Man jaa bil hasanati. Siapa yang datang membawa satu kebaikan, falahu asru amsalha. Dia mendapat sepuluh kebaikan. Mengirimkan bacaan Quran untuk orang mati Bukan Quran ini diturunkan untuk orang mati. Quran ini diturunkan untuk orang hidup. Makanya ayat yang paling panjang bukan ayat mati. Bukan ayat alam barzah. Ayat paling panjang, ayat tentang hidup. Ayat apa itu? Ayat duit. Karena duit hidup time is money. Waktu adalah duit. Maka ayat paling panjang dalam Quran tentang duit. Itulah dia surat Al-Baqarah. Ayat 282. Ya ayuhalladzina amanu hai orang beriman. Iza tadayantum kalau kalian menjalin transaksi hutang-piutang. Ila ajalim musamma sampai limit batas waktu tertentu tubuh satu halaman khusus berbicara tentang ayat duit administrasi keuangan anak fakultas ekonomi fakonsos fakultas ekonomi sosial mengkaji tentang ayat-ayat duit nah ini terkait masalah duit baru ingat kotak tadi kenapa nak tak nampak berjalan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala lalu kemudian kalau dia dibaca ada pahalanya pahalanya itulah yang ditransfer kepada orang mati. Jadi bukan ayat Quran ini dikirim pada orang meninggal. Menurut mazhab syafi'i, kata Imam Nawawi dalam kitab Al-Alkar, wa in khatimul Quran. Kalau sanggup mereka mengkhatamkan sekhatam Quran 30 juzuk, fahu Hasanon. Maka itu baik Suaminya meninggal Dibacakannya Quran 30 juz Anaknya meninggal Atau emak ayahnya meninggal Lalu dibacakannya Beda orang lain sama anak kandung Kata Imam Ibn Taymiyah Dalam kitab Majmuk Fatawa kalau orang lain mesti dia sampaikan pahalanya Allahumma ausil Allahumma ausil thawaba ma ya Allah sampaikanlah pahala bacaanku sekhatam Quran tapi kalau anak kandung tak perlu Otomatis Automatically Itulah beruntung betua ibu yang punya anak Hafal Quran 30 juz Mati kita Orang yang hafal 30 juz Satu hari mengulang hafalan 2 juz Maka sebulan dia khatam 2 kali Setahun dia khatam 24 kali Mengalir pahalanya tanpa dia bacakan Ya Allah sampaikanlah pahala bacaanku ini untuk almarhum ayahku, almarhum emakku tak perlu sampai itulah beruntungnya di samping pahala dunia terpelihara kepalanya daripada zina terjaga otaknya daripada narkoba memicu kecerdasan otak karena hafalan dipicu terus otaknya terus dipakai latihan pemanasan memerah otaknya menangkap pelajaran rata-rata orang anak hafal Quran itu cerdas mudah menangkap hafalan makanya Universitas Islam Indonesia Yogyakarta UII anak yang hafal Quran 30 juz silakan pilih fakultas mana yang dia mau gratis ditambah lagi uang saku yang ngomong begitu langsung rektor menularnya ke saya. Waktu saya ceramah di Universitas Islam Indonesia Jogja, Ustadz Somad sampaikan ke anak-anak di tempat Ustadz, siapa saja yang hafal Quran 30 juz datang kemari, nanti pilih fakultas mana yang dia mau. Dan sebagian besar fakultas kedokteran yang katanya payah susah itu diisi oleh anak-anak yang hafal Quran. Itulah nanti 7 tahun, 10 tahun akan datang akan lahir spesialis spesialis kandungan hafal Quran, spesialis otak hafal Quran, spesialis jantung hafal Quran, sehingga dia masuk ke ruang ICU, belum lagi disuntiknya, orang itu sudah sehat duluan. Kenapa? Karena dia masuk dengan membaca Al-Quran. Kita bermimpi ke depan akan ada pilot yang hafal Quran. Sehingga tidak lagi kita dengar pengumuman yang memekakkan telinga. Tapi kita dengar sebelum naik ke atas. Yasin. Wal-Quranil Hakim. Innaka laminal mursalin. Hati orangnya tenang. Sehingga tenanglah batinnya karena Allah mengatakan kalau kau baca ini Quran maka akan turun rahmat Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian setelah itu Quran tidak hanya sekedar ditulis di dinding dengan kaligrafi yang cantik, sengaja dituliskan di pintu mau keluar ini Wa wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la Hai kalian yang sudah salat di masjid berjamaah, yang sudah ikut imam serentak tak ada berpecah sok yang sudah menyatu dalam kalimat Allahu Akbar jangan setelah keluar masjid kalian berpecah belah itulah agaknya tujuan mengapa ayat itu yang dipilih di pintu keluar wa'tasimu bihablillah berpegang teguhlah kalian dengan tali Allah mana tali Allah Quran hadis Nabi kalau tak faham penjelasannya tanya ulama kalau tak ngerti isinya wala tafarraqu jangan kalian berpecah belah oh itu ayatnya itu Pak Ustaz ya itulah dia bunyi ayat Nah, baik yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka solat di Masjid Al-Ukhuwah Maka kita tidak hanya sekedar Allahumma inni as'aluka min fadlik Keluarkan kaki kiri dari pintu Baca doa aku minta karunia rezekimu ya Allah tapi juga menjaga persatuan dengan Al-Quran. Kita boleh berbeda dalam masalah kunut subuh, kita boleh berbeda dalam masalah usalli tak pakai usalli, tapi kita sepakat bahawa Al-Quran, inna nahnu nazzalna dhikra, wa inna lahu lahafizun. Lima kali penekanan bamir nun, nahnu dalam Quran ayat ini. Satu ayat ni lima. Inna nahnu nazalna zikra wa inna lahu lahafizun. Sampai lima kali penekanan. Kami. Allah tu satu. Kenapa dia sebut kami? Kami menurut ilmu balarah. ta'zim Untuk mengagungkan diri. Kami besar. Kalau kau sangka Quran ini akan hilang. Tak akan hilang. Kalau kau sangka Quran ini akan tak ada lagi orang menghafalnya. Tak akan lupa orang. Sekarang ada metode namanya karantina Al-Quran. Dulu kita tahu karantina itu orang yang ditempatkan di suatu tempat supaya penyakitnya tidak menular. Maka dia dikarantina. Nama penyakitnya cacar atau penyakit macam-macam kusta. Kemana si Anu? Di karantina. Sekarang ada namanya karantina Al-Quran. Orang tinggal satu bulan menghafal Quran hafal 30 juz. Saya sudah jumpa dengan pakarnya, saya tanya, praktek ini sekedar isu saja atau betul? Betul Pak Ustaz. Sudah berapa yang hafal se-Indonesia yang ikut program ini yang sudah hafal satu bulan full? 5000 orang hafal Al-Qur'an dan sekarang di Pekanbaru sedang dipraktekkan. Dr. Mustafa Umar terus mengawal bersama dengan tim. Sekarang yang ikut lebih kurang 50 anak Riau ikut program karantina Al-Quran. Nah, ini bisa kita pakai masuk program. Kalau dulu ada namanya pesantren kilat, anak-anak dimasukkan pesantren kilat. Kenapa disebut kilat? Karena secepat kilat, 300 km per detik. Dulu orang pesantren 7 tahun. Darun Nahdoh Tawalib 7 tahun. diniah Putri 7 tahun. Sekarang 7 hari selesai. Nah, oleh sebab itu Ramadan libur sekolah Ah, ini bagus sekali program ini karantina Al-Quran pemda-pemda yang ada anggaran dana perusahaan-perusahaan yang ada alokasi dana untuk umat ah, dibuatkan nanti kalau anak saya sudah hafal Quran mau apa Orang selalu berpikir nanti kalau sudah hafal Quran mau apa? Setelah hafal Quran dia bisa masuk fakultas sains teknologi. Setelah hafal Quran dia bisa masuk fakultas hukum. Setelah hafal Quran dia bisa masuk fakultas kedokteran. Tapi dia akan menjadi pakar di bidangnya masing-masing dan dia tetap hafal Quran. Jangan lupa ikatan Qori dan Hafiz Mesir bukan ustadz. Ikatan Persatuan Kori dan Hafiz Mesir bukan dari Fakultas Usuluddin, bukan dari jurusan tafsir. Syekh Nuaina adalah seorang dokter, seorang medis tapi juga hafal Quran. Makanya ini mesti dikawinkan, mesti dinikahkan antara dua. Ini urusan sains teknologi, ini urusan agama Yang satu hebat dalam bidang agama Tapi buta dalam bidang sains Yang satu hebat dalam bidang sains Tapi tak pandai mengaji Maka datanglah Profesor Ismail Raji Al-Faruqi Dari Universitas Temple University Nama kotanya Connecticut United States Amerika Serikat Kata dia, Islam ini akan bangkit bukan dengan cara meledakkan kedutaan Amerika. Bukan dengan cara meledakkan orang non-Muslim. Tapi dengan cara menggabungkan antara Al-Quran dengan sains. Maka Ismail Raji Al-Faruqi, warga negaranya Palestina, berdebat dengan seorang perempuan Israel. Kalah perempuan Israel itu menikah dia dan nyawanya berakhir karena dianggap bahaya oleh agen Mossad Israel mereka habisi suami istri meninggal sebagai syahid tapi jasanya sampai sekarang tetap kekal abadi karena ide-ide dia sains menjadi sebuah universitas yang diakui di seluruh dunia itulah bernama IIU International Islamic University bahasa Melayunya UIA University Islam Antara Bangsa dulu mau didirikan di Jakarta tapi kata presiden ini dapat mengganggu stabilitas keamanan nasional karena waktu itu jauh daripada Islam dulu beberapa puluh tahun yang lalu didengar berita itu oleh Anwar Ibrahim kebetulan itu waktu itu dia sedang menjabat Abim angkatan belia Islam Malaysia mereka sedang bangkit-bangkitnya maka diambilnya tawaran itu langsung didirikanlah IAU di Gombak Malaysia Kuala Lumpur beberapa anak kelas internasional Fakultas Usuluddin melanjutkan ke universitas Islam antar bangsa dan kita pun UIN juga integrated curriculum mengintegrasikan antara Al-Qur'an dengan fakultas saintek antara Al-Qur'an dengan fakultas hukum antara Al-Qur'an dengan Fapertapet Fakultas Pertanian dan Peternakan karena surat yang kedua dalam Quran bukan Fakultas Usuluddin kita baca Quran surat yang kedua itu Fakultas Fapertapet Pertanian dan Peternakan apa dia surat Al-Baqarah sapi betino oleh sebab itu maka Peternak-peternak sapi mengerti tentang bagaimana Al-Quran. Menjadi fakultas hukum akan menjadi hakim konstitusi juga hafal Al-Quran. Mengerti tentang masalah tajwid adalah kewajiban. Makanya anak bapak ibu yang kuliah di UIN wajib mengambil enam pelajaran tambahan. Quran, hadis, akidah, akhlak, metodologi studi Islam, studi Islam Asia Tenggara ditambah bahasa Arab 6 SKS. Tingkat 1 2 SKS, semester 2 2 SKS, semester 3 2 SKS di UIN Suska Sukajadi. Makanya kalau Bapak Ibu jumpa sama anak-anak UIN itu cobalah dua bahasa itu lancar dia, bahasa Arab, bahasa Inggris. Kami kemarin ke UIN dia bahasa kampung Pak Ustaz. Itu karena rendah hati tetap tak melupakan bahasa daerah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dan salah satu pakar bahasa Arabnya Ustadz Al-Wizar karena beliau doktor bahasa Arab dan dosen bahasa Arab. Jadi kalau ada jamaah Masjid Al-Ukhuwah tak bisa bahasa Arab itu sama dengan ayam mati di lumbung padi. Buatkan kursus kilat bahasa Arab. Jangan sampai kita tak bisa bahasa Arab. Saya masuk di kedutaan Republik Indonesia di Rabat, ibu kota Maroko. Mau ngurus kartu mahasiswa. Pagi-pagi duduklah saya. Tiba-tiba masuklah laki-laki pakai jas, pakai dasi, matanya biru, rambutnya pirang, buli, tinggi. Dia tanya saya, "Bonjo?" Bonjo artinya selamat pagi. Bonjo, saya jawab, "Je ne parle pas français." Saya tak bisa bahasa Prancis. Parle anglais. Bahasa Inggris bisa. Langsung dia rubah bahasa Arab. Kaifahaluk. Bapak ibu bisa bayangkan bule, mata biru, rambut pirang, kulit putih, tegap tinggi. Macam Vladimir Putin. Kaifahaluk. Bikhair saya bilang. Antara min aina anta ya akhi. Where are you come from? Ana Rusi. Saya Rusia. Saya orang Rusia. Min aina anta. Kamu dari mana? Rusia. Min aina ta'alam tuluah al-Arabiyah. Dari mana kau belajar bahasa Arab? Kata dia, di Universitas Moskow ada satu jurusan namanya jurusan bahasa Arab. Universitas Moskow kafir. Nah, jangan keras-keras kafir Pak Ustaz. Ustaz di Beko ditangkok Ustaz. Kafir. Kafir. Universitas Moskow yang Rusia Vladimir Putin ada satu jurusan di sana jurusan bahasa Arab. Saya bingung untuk apa orang Rusia belajar bahasa Arab? Kalian bahasa bahasa Arab untuk apa? Karena alumni dari jurusan bahasa Arab itu nanti akan disalurkan bekerja di Kemenlu, Kementerian Luar Negeri, akan dijadikan diplomat di 22 negara Arab. Bagaimana dengan Republik Indonesia? dalam satu kedutaan tu ada lima atase, atase pendidikan, atase hukum, atase komunikasi, atase pertahanan, satu pun tak pandai bahasa Arab. Dulu, dulu. Sekarang hebat-hebat dah. Kita tadi solat semua pakai bahasa Arab. Inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. At-tahyatul mubarakatu salawatu tayyibatu lillah. Ini Quran kita masih baca pakai bahasa Arab. Tapi kenapa kita tak bisa bahasa Arab? SMP Dulu dari SMP Sekarang dari SD 6 tahun bahasa Inggris SMP 3 tahun bahasa Inggris SMA 3 tahun bahasa Inggris Kuliah 4 tahun bahasa Inggris Tak ada orang sholat pakai bahasa Inggris sekarang Inna sholati my praying Wa mahyaya my life Wa mahati my die Lillahi ta'ala for you oh my God Tak ada saya bukan anti bahasa Inggris. Saya paling suka belajar bahasa. Nabi menyuruh Zaid bin Thabit belajar bahasa Yahudi, bukan belajar bahasa Inggris, lebih parah lagi dari Inggris, bahasa Yahudi, bahasa Bani Israel, disuruh Nabi, "Hai Zaid, kau belajar bahasa Yahudi." Kenapa? Zaid inilah nanti yang akan menulis surat Nabi berbahasa Yahudi. Kalau masuk surat dari orang Yahudi, Zaid membacakannya, menerjemahkannya. Zaid bin Sabit belajar bahasa Yahudi berapa lama? Ta'allamtuhu wa hadhaqa. Ta'allamtuhu wa hadhaqatuhu. Aku belajar bahasa Yahudi dan aku paham sepaham-pahamnya nisfa syahrin setengah bulan setengah bulan cuma dia belajar bahasa Yahudi. Kita berapa lama sudah belajar bahasa Inggris ini? Sudah 12 tahun belajar bahasa Inggris, naik pesawat yang bisa tertangkuk dek telingu awak tiga. Ladies and gentlemen, good morning, thank you. Tak lebih daripada itu. Oleh sebab itu maka tidak perlu cemas anak tak bisa bahasa Inggris karena tinggal kirim saja ke kampung Inggris di Pare, Jawa Timur. Siapa yang anaknya mau kuliah ke Malaysia syarat TOEFL 550 skor TOEFL Test of English Foreign Language. Kalau tak bisa jangan takut kirim aja ke Pare 6 bulan balik kawan saya kursus ke Pare 6 bulan balik lancarlah saja wah. Bahasa Inggrisnya lancar juga bahasa Jawa tu bonusnya. Baliknya dari Paris awak tanya, "Where are you come from my friend?" Uh, wis bilang bilang dino nang toko kan toko kan. Wapi tenan Ustaz. Bagus. Man arafa lughata qaumin amina makruhum. Siapa yang paham bahasa suatu kaum, selamatlah dia dari tipu daya kaum tersebut. Siapa yang paham sesuatu kaum, insya Allah kalau berbisik mereka berdua pakai bahasa dia, kita paham. Makanya kita penting perlu bahasa. Lain harga kalau kita pakai bahasa itu. Pergilah ke pasar bawah. Ini berapa? Kau aja. Ambola mempraktik kan? dapat Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, oleh sebab itu bahasa Al-Qur'an ini maka sekolah-sekolah alhamdulillah Alhamdulillah lembaga adat Melayu Riau berhasil memasukkan pelajaran kemelayuan. Di antara mata pelajaran kemelayuan itu ada huruf Arab Melayu. Makanya nah, kita bangga sebagai orang Melayu Riau, kantor-kantor kita itu ada huruf Arab. Pergilah ke Medan, Sumatera Utara, tak ada huruf Arab di kantor. Pergilah ke Jawa, ada huruf Arab di kantor. Tempat kita ada. Jalan-jalan di Riau. Sejak otonomi. Kebetulan kawan saya S3 Bahasa Arab di Universitas Muhammad V. Dalam kajiannya huruf Arab yang tetap bertahan di negeri yang tidak pakai bahasa Arab. Ah, ini kajian tajuk. Huruf Arab tetap bertahan padahal negeri itu tidak berbahasa Arab. Maka ketika dia dengar di Riau ada jalan kantor pakai huruf Arab, Mat, tolong kirimkan gambar-gambarnya. Maka pergilah saya ke kantor-kantor keliling mengambil gambar foto. Kantor gubernur pakai wow. Jalan Sudirman Kita bangga Kenapa? Melayu Dalam satu hembusan nafas Melayu Melayu adalah Islam Islam dan dulu ketika suku-suku ini tidak bisa berkomunikasi. Orang Banjar pakai bahasa Banjar. Orang Aceh pakai bahasa Aceh. Orang Aceh jumpa orang Banjar pakai bahasa apa? Bahasa Melayu. Mana dia? Kitab datanglah mufti kerajaan Aceh namanya Syekh Nuruddin Ar-Raniri makanya UIN Aceh itu namanya IAIN Ar-Raniri diambil dari mufti Aceh Nuruddin Ar-Raniri menulis kitab fikih namanya As-Siratul Mustaqim kitab Siratul Mustaqim bahasa Melayu tulis huruf Arab Melayu bisa kitab itu disyarah dituliskan tafsirnya oleh mufti kerajaan Banjar Banjar Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari Dengan bahasa Melayu Itulah mengapa bahasa Melayu yang dipakai Untuk mempersatukan negara kesatuan Republik Indonesia Papua berjumpa dengan orang Kalimantan Berjumpa dengan orang Sumatera Bahasa yang dipakai adalah bahasa Melayu Dan huruf Arab pun huruf Arab Melayu. Walaupun sekarang sudah berubah menjadi huruf Latin, A, B, C, D. Tapi Alhamdulillah, satu koran di Malaysia masih tetap mempertahankan huruf Arab Melayu untuk menjaga. Makanya di jalan-jalan, bahkan ada satu kabupaten di Riau, itu perdanya tidak hanya kantor dan jalan. Kalau Pekanbaru, kantor dan jalan. Tapi kalau Bapak Ibu pergi ke Siak, nama toko. toko. Ah itu saya pengalaman pribadi nyari roti ke toko Cina. Saya tengok tulis Arab. Eh, ini cemana bacanya ini? Kenapa tak terbaca? Rupanya nama toko penjaga punya toko. Ong Tai Kim. Nama Cina itu pun tulis Arab. Karena diperdakan untuk menjaga, mengabadikan, mensebatikan tulis Arab. Nah, ini kita tetap menjaga ini karena huruf itu penting merawal dari mengenal huruf kita bisa baca Quran karena ada dulu guru mengaji guru mengaji saya dulu tidak LC tidak dari Mesir orang biasa tak pernah menang musabaqah tilawatil Quran tapi kalau saya mengajar sekarang pahalanya mengalir ke dia cara dia mengajar biasa-biasa aja kalau alif togak macam batang kelapa kalau ba sampan betitik satu di bawah kalau tak awak pun ingat ke kepala. Ternyata bukan materinya. Tapi bagaimana cara memasukkan materi itu ke kepala anak-anak kita. Berapa banyak orang hebat. Tapi tak bisa memasukkan materi ke kepala anak-anaknya. Dengan apa? Bahasa langit disampaikan ke orang bumi. Tak nyambung. Makanya Islam mengajarkan bilisani qaumihi dengan bahasa kaumnya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kebersamaan kita subuh ini ini mari kembali merefresh menyegarkan. Ingat, Kapan terakhir kita membacakan surat Ar-Rahman karena anak kita? Kapan kita terakhir bertanya kepada dia, "Sudahkah kau baca Quran? Sudahkah kau baca Quran hari ini?" Maka kita tulis di dinding, kaligrafi, "Sudahkah baca Quran hari ini? Sudahkah hafal Quran?" Program. Oleh sebab itu kalau ada bupati membuat program pengantasan buta huruf Al-Qur'an, tidak boleh masuk SMP kalau tidak ada ijazah MDA. ah, ha, ini mantap. Di antara Bupati Riau yang dapat penghargaan nasional, Kabupaten Kuantan Singingi dapat penghargaan karena tidak boleh masuk SMP kalau tak ada ijazah MDA. Efeknya apa? Orang berbondong-bondong memasukkan anak ke MDA. Otomatis anak-anak akan ramai. Hiduplah MDA. Sekarang MDA tak dihidupkan. Padahal ujung tombak anak-anak baca Quran, ya di MDA itu. MDA tak dipedulikan, guru tak dibagi bantuan, orang tak mau mendaftarkan anaknya, orang lebih takut anaknya tak lulus ujian nasional. Di ujian nasional tak ada mata pelajaran tajwid yang ada fisika, biologi, kimia, matematik, bahasa Inggris. Tak ada tajwid. Masalah kau tak pandai baca Quran bukan urusan kami. Begitu kata orang nasional. Maka buat muatan lokal tidak akan boleh masuk SMP kalau tak ada ijazah MDA. Hiduplah balik MDA. Kalau tidak nasib MDA macam kerakap tumbuh di batu hidup segan mati tak mau. Guru MDA gaji 300 ribu sebulan gajian 3 bulan sekali di sunat masal. Setelah muncul musibah barulah ribut. Mengapa anak-anak kena narkoba? Mengapa berzina? Mengapa geng motor? Mengapa pergaulan bebas? Mengapa dulu kemana saja. Kenapa tak diperhatikan pendidikan? Subhanul yaum rijalul ghad. Anak-anak muda sekarang, anak-anak muda yang hadir subuh ini, inilah yang akan menjadi Pak Camat, Pak Wali, Pak Bupati, Pak Kepala Kemenak, Pak Dosen 10 tahun yang akan datang insyaallah. Amin. Jangan sepelekan yang sekarang SMP kelas 1. Nampaknya ingusan, nampaknya sepele. SMP kelas 1 2018 SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, kuliah 4 tahun. Sekarang SMP kelas 1 sepele kita melihat dia 2028 dia sudah lulus Pemko Pemprov. 2038 dia sudah jadi kepala dinas, kepala badan, kepala kantor maka mereka yang akan berkuasa. Kalau dari sekarang dia tak pandai baca Quran, siap-siap Riau akan dipimpin 20 tahun akan datang orang yang tak peduli Quran. Oleh sebab itu kalau ada orang mau menghapuskan MTQ, apa MTQ ini? Kelab kelip bunga saja. Apa MTQ ini? Inilah salah satu ujung tombak memicu membangkitkan kembali. Mudah-mudahan semangat MTQ tak selesai sampai di sini. Tapi juga terus kita bina anak-anak kita di masa akan datang insyaAllah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Saya mulai tadi setengah enam. Sekarang setengah tujuh pas 60 menit. Insyaallah ceramah saya dari dulu sampai sekarang tak berubah, tak lebih tak kurang dari 60 menit. Makin panjang ceramah ini, makin banyak dosa saya karena air liur tertahan mendengar suara piring sudah berbunyi-bunyi. <laughs> Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kekhilafan dan kesilapan. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita baca doa di akhir majlis. Mudah-mudahan doa kita dikabulkan Allah ala hadhihi niyya al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim wa maghdubi 'alaihim wa dhalin. Amin. Allahummarhamna bil Qur'an. Turunkan rahmat kepada kami karena kemuliaan Al-Quran Waja'alhu lana imaman wa Wahudan, wa Jadikan Quran sebagai penerang, sebagai pembimbing, sebagai pemberi petunjuk hidayah Dan menurunkan rahmat pada kami ya Allah Allah Majalil Quran Arabi Akulubina. Jadikan Quran sebagai penerang hati kami Wa zihaba husnina wa Jadikan Quran sebagai pengusir gundah gulana dan kesusahan kami Allah maja'al abna'ana wa banatina min hufazil Quran Jadikan anak-anak kami para penghafal Quran Allahumma inna الإيمان اللهم إنا نسألك الهدى wa al ghina. berikan kami hidayah ketakwaan menjaga diri dari maksiat dan syubhat berkecukupan اللهم اغننا بحلالك عن haramik, cukupkan kami dengan yang halal sehingga kami tak perlu mencari yang haram Allahumma al wal waba, wal عنا wal riba, wal zina, wal والمنكر selamatkan anak-anak kami dari zina dari narkoba dari perbuatan keji dan mungkar اللهم اختم لنا بحسن الخلق الخاتمة ولا تختم علينا بسوء الخاتمة اللهم اجعل آخر كلامنا jadikanlah يعني آخر kalam kami inna tihai ajalina ketika ajal kami sampai yang keluar dari mulut kami la ilaha illallah ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله Allahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih perhatian Bapak Ibu. Mohon maaf segala kekhilafan dan kesilapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.